вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці Вацлаў гавал нязменны герой нашых спрэчак пра культуру і палітыку пра лёс і шлях беларусі прычым герой заўсёды станоўчы Вось бы нам гэткага прэзідэнта не аднойчы ўсклікалі мы ў палемічным напале прэзідэнта які б не пытаўся ў электарату як той ставіцца да роднай мовы менавіта за цывілізаваным светам вёў свой народ а калі кіраўніком краіны быў станіслав шушкевич і вось-вось мог стаць тэатразнаўца зянон пазняк нам іншы раз здавалася што гэта добрае наканаванне ўсіх посткамуністычных краін мець за прэзідэнта інтэлектуала з шырокім поглядам быццам кожная такая краіна непазбежна мусіла атрымаць свайго гаула але час ішоў і мы разумелі што цудаў не бывае кожны атрымлівае сваё тое што яму ўласціва да чаго ён дарости даспеў зрэшты суцяшаліся мы і гэта добра бо даброты дэмакратыі і свабоды гэта не дарункі з неба а выпакутаваныя плады з прыходам лукашэнкі стала ясна што такога прэзідэнта як гавал нам не відаць мабыць і сам першы прэзідэнт беларусі хацеў лішні раз пераканаць нас у гэтым зрабіўшы першым прадметам дзяржаўнага прыніжэння інтэлігенцыю культуру і мову Але і тады Вацлаў Гавал заставаўся героем нашых размоваў. Можа быць, ад таго яшчэ больш блізкім. Фактычна ён і быў і застаецца сваім прэзідэнтам для беларускай інтэлігенцыі. Мы чытаем ягоныя лекцыі і пасланні як адкрыцці. Мы давяраемся ягонаму выбару і услухоўваемся ў ягоныя словы. Гавел прэзідэнт не нашага электарату але нашай надзеі. Калі адкрыта паглядзець у вочы суворай рэчаіснасці, трэба прызнаць, што ў Беларусі і не магло быць гаула прэзідэнта. Яшчэ не прайшоў у нас час брутальнага выбару і брутальныя хітрасці. Прынамсі у 1994 было так. З іншага боку не было і не магло быць у нас такога кандыдата. Чэшскі прэзідэнт нарадзіўся ў багатай сям'і, дакладней у буржуазнай сям'і з вялікай маёмасцю і з разуменнем каштоўнасці матэрыяльнага багацця. Уласна ў гэтым разуменні і заключаецца буржуазная сутнасць гаула. А якое у каго і адкуль багацце было ў нас? у беларусі і ўсходняй заходняй 70 гадоў панавалі ідэалы камітэта ў беднаты тое багацце якое нажывала савецкая номенклятура не выклікала пашаны ў народзе бо было нажытае ненатуральным або несумленным шляхам словом не было ў нас такога асяродку дзе мог бы нарадзіцца буржуазны інтэлектуал. саркастычнай гаулавай п'есе свята ў садзе маці кажа пра сына цытую хай бы ён быў звычайны інтэлектуал дьябал з ім інтэлектуалы цяпер здаецца узаконеныя дык не ён задумаў зрабіцца якраз буржуазным конец цытаты Нашы інтэлектуалы, найлепшыя з іх, з вялікай пашанай ставіліся да свайго вясковага, а ў нас гэта сыноім беднага або небагатага паходжання. Вацлаў Жагавел чалавек зусім гарадскі, прынамсі у трэцім пакаленні. Ягоны біёграф такім чынам распавядае пра паходжанне чэшскага прэзідэнта. Паспрабуйце ўявіць, хто б гэта мог быць у Беларусі. Гавел з вельмі заможнай сям'і праскіх прадпрымальнікаў. Яшчэ ягоны прадзед быў звычайным мулерам, а ўжо дзед, таксама Вацлаў стаў інжынерам і для ўласнай фірмы збудаваў прыгожы палац люцэрна ў цэнтры прагі, першы ў горадзе жалезабетонны будынак бацька пабудаваў славутыя тарасы люксусовы рэстарацыйна забаўляльны комплекс у раёне барандаў і злучыў з люцэрнай у адно прадпрыемства васлаў і ягоны малодшы брат иван мелі прыватных гувернантак а ў доме іхных бацькоў збіралася палітычная і культурная эліта прагі бацькі аднак мелі дэмакратычныя погляды і калі хлопцы падраслі іх аддалі ў школу Вацлаў згадваў пазней, што яму адзінаму ў клясе давалі з дому добрыя канапкі і ён страшна саромеўся гэтага, ды па дарозе ў школу стараўся тыя канапкі выкінуць. Лёс адвярнуўся ў лютым 1948, калі ўладу ў чэхаславаччыне перанялі камуністы. Маёмасць сям'і была нацыяналізаваная. Як бачым, нікога падобнага ў Беларусі не магло быць радкі з біяграфіі вацлава гаула яшчэ раз нагадваюць пра страчаныя магчымасці беларусаў у двадцатым стагоддзі калі іншыя нацыі ўставалі на ногі ствараючы сваю эліту у нас вынішчаліся самыя зародкі гэтай нацыянальнай эліты і прышчапляўся культ беднасці культ роўнасці ў жабрацтве які ўрэшце нібытая хвароба заразіў і нашу інтэлігенцыю Натуральна, мы ўсё ж мусім ісці шляхам цывілізаванага свету да прызнання важнасці матэрыяльных дабротаў і багацця. Аднак, гледзячы, як сёння ідзе працэс першапачатковага назапашвання капіталу, мы разумеем, што сённяшнім новым беларусам яшчэ далёка да таго, каб у іхным асяродку нарадзіўся буржуазны інтэлектуал. Лявон баршчэўскі першы перакладчык твораў вацлава гаўла на беларускую мову гэтай справай ён захапіўся яшчэ тады калі сам пачынаў сваю уласную палітычную дзейнасць і стаў у тым шушкевічаўскім парламенце адным са стваральнікаў апазіцыі бнф ідэя перакласці галла ўзнікла яшчэ ў ранні перабудовачныя гады як толькі ў менску адкрылі спецсховы і аказалася што было пару зборнікаў гавала яшчэ до 68 -го года выпуску і вось я з аднаго зборніка пратакола які называўся кіс у нацыянальнай бібліятэцы рабіў пераклад загараднеславнасць свята ў садзе гэтай п'есы У мяне не было вялікага выбару, там усяго было некалькі 34 п'есы. Гэта была самая вядомая. Прынцып быў просты, бо на захадзе менавіта праславіўся гавал спачатку гэтай п'есы. І я яе ведаў, што такая ёсць, і я таму ўзяўся за пераклад са слова ў лявона баршчэўскага менавіта маёмасны момант адрознае стаўленне да матэрыяльнага багацця было галоўнай праблемай пры перакладзе гаулавых твораў калі гаварыць пра тое ці лёгка ці складана перакладаць гавала сама мова ягоных твораў яна не склада але безумоўна замовы і хаваюцца вот гэты другі трэці сэнс таму разгадаць яго па ўсёй глыбіні у рэшце рэшт рэшт наш беларускі савок і чэшскі савок это розныя трошкі ёсць розніца э, па-за ўсім агульным што ёсць вось гэта найбольшая праблема для перакладчыка каб вот этой сімвалы э, не пераблытаць не перакласці іхнюю саўковасць нашай саўковасцю вот гэта была найбольшая праблема Сапраўды важна не столькі тое, хто носьбіт маёмасці ў грамадстве і якім чынам ён гэтую маёмасць нажыў, колькі тое, як ставіцца да маёмасці увесь народ, уся нацыя. У адрозненне ад беларусаў, якім быў прышчэплены камбедаўскі ідэал роўнасці ў жабрацтве, чэхі ў масе сваёй і ў сацыялістычныя часы спавядалі ідэал сярэднія клясы адзін з герояў у п'есе гаула зусім савецкі скажем так чэх настаўляе свайго сына калі на паваротах гісторыі розныя клясы грамадства мяняюцца ролямі дык сярэднія клясы пераадольваюць гэтыя выпрабаванні без праблем бо іншыя клясы не імкнуцца заняць іхнага месца так што сярэднім клясам проста няма з кім мяняцца і ў выніку яны робяцца адзінай па сапраўднаму стабільнай сілай гісторыі з гэтыя прычыны мой сыне сярэднія клясы надаюць гісторыі еднасці і цэласнасці і якраз робяць яе гісторыі Таму найбольш удалыя яе часіны гэта тыя што даспелі каб абапірацца на сярэднія клясы каб яны ад гэтага часу клапаціліся пра іх як пра свае ўласныя перадаўшы наступным пакаленнем як бачым глыбокае перакананне гэтага чэха пасуе аднолькава і да буржуазнага грамадства і да таго сацыялізму які быў усталяваны ў чэхіі без сярэдніх клясаў папросту не можа існаваць ніводная эпоха і разам з тым самі сярэднія клясы існуюць незалежна ад эпохі у беларусі ніколі не было гэткай філазофіі сярэднія клясы тым больш на ўсенародным узроўні такая філазофія спакваля нараджаецца у нашы дні. гаворачы з лявоном баршчэўскім які быў адным з вядучых палітыкаў краіны на пачатку 90-х гадоў я не мог не паставіць пытанне пра беларускага гаула пра тое ці маглі і мы займець кіраўніка з ліку творчай інтэлігенцыі на думку лявона баршчэўска гэта было цалкам верагодна шмат хто з творцаў мог бы быць прэзідэнту але для гэта трэба было мець не беларусаў вакол а чэхаў і тую ж сістэму выбараў а у 90-м годзе калі э, так сказать не было ўсеагульных прэзідэнцкіх выбараў абсалютна рэальны шанс стаць спікером верховного савета калі б не прайшоў дземенцей не прайшоў шушкевич мог стаць той самый нил гілевич уже номенклатура схілялася до таго что выніку рэшце яна пагодзіцца на гілевича я помню добра эту сітуацыю Таму і думаю, што у гэтым плане мог любы творца з нашых ну, таких больш-менш вядомых, якія былі знакавымі для той жа номенклатуры адыграць такую ролю. Ну, беда, што у нас не Чехія, а у нас Беларусь і ў гэтым праблема. яшчэ адно ілюзорнае падабенства чэшскае і беларускай сітуацыі у тым, што цяперашняму кіраўніку няма замены. Пасля сыходу гаула з пасады прэзідэнта краіны чэхі разгубіліся і некалькі разоў запар не змаглі абраць сабе новага кіраўніка самыя аўтарытэтныя палітыкі не ўяўляліся ім у крэсле гаула буржуазнага інтэлектуала да якога яны прызвычаіліся які сведчыў пра іхную унікальнасць у свеце які яшчэ народ мае прэзідэнта інтэлектуала што за свае погляды тройчы сядзеў у турме а да ўсяго з'яўляецца адным з клясыкаў тэатру абсурду На мінулым тыдні інфармацыйныя агенцтвы паведамілі пра ініцыятыву групы чэшскіх музыкаў абраць новым прэзідэнтам карыла гота. Маўляў, 13 гадоў мы мелі прэзідэнта драматурга, чаму цяпер прэзідэнтам не можа стаць спявак. Хто ведае, калі ў канцы лютага новым кіраўніком стане праскі салавей Карл Гот, тады Чэхія пакажа свету, што абранне гаўла не было выпадковасцю і што ў сучасным свеце, у якім палітыка так шчыльна мяжуе з філазофіяй, адказныя рашэнні павінны прымаць людзі культуры на думку лявона баршчэўскага такі падыход цалкам пасаваў бы для беларусі бо культурны аўтарытэт у грамадстве можа стварыцца амаль што імгненна ўсё залежыць ад таленту А вось на ўсгадаванне палітыка сапраўднага прафесійнага палітыка патрэбныя дзесяцігоддзі, якіх у сучаснай беларусі на гэтую справу яшчэ не было. Супастаўленне асобы гавала палітыка і пісьменніка тут вельмі красамоўныя іхнія ўзаемаадносіны з меланым кундарам. абодва выдатныя творцы і абсалютна супрацьлеглыя погляды на палітыку. Кундара прынцыпова не прымаў ніякай замнажаванасці ў палітыцы ён прынцыпова заставаўся чыстым творцам думаю што і ў нас такі падзел ён у нейкім плане ёсць і або ён будзе на потым ёсць час прафесійных палітыкаў калі мы іх не ўзгадуем то у нас будуць кіраваць чужыя палітыкі шкада толькі што палітыкі не ўзгадоўваюцца за два-3 гады паэт можа талент зрабіць сабе імя за два-3 гады калі ён сапраўдны яркі талент а палітык не можа палітыку трэба стварацца дзегоддзямі а гэтых дзегоддзяў у нас не было у гэтым ёсць праблем Аднак хто б не быў новым прэзідэнтам Чэхіі, Вацлаў Гавел бадай надоўга застанецца героем нашых размоваў бо ён як ніхто іншы прааналізаваў стан чалавечых душаў у посткамуністычным грамадстве на тых этапах, якія беларусы толькі праходзяць або яшчэ толькі збіраюцца прайсці. У адной з лекцыяў, якая называецца Годо не прыйдзе, бо яго няма, Гавел гаворыць пра чаканне пераменаў вобраз ён узяў у калегі драматурга сэмюэля бекета з ягонай п'есы ў чаканні годо дзе годо гэта сімбаль бога надзеі свабоды уратавання гавал заклікае да чакання а менавіта да цярплівасці гэтыя радкі падаюцца мне зусім актуальнымі для сённяшняй беларусі дзе здаецца гэтак марудна ідзе працэс фармавання сучаснай нацыі гавал гаворыць пра сябе Нягледзячы на тое, што я быў спрактыкаваны ў цярплівым чаканні, што ўласцівыя дысідэнтам і перакананы ў ягоным глыбокім сэнсе, апошнія тры гады ад моманту мірнай антытаталітарнай рэвалюцыі я як хлапчук паддаўся нецярплівасці, што межавала з роспаччу. Я засмучаўся, што змены не прыходзяць дастаткова хутка, што мая краіна ўсё яшчэ не мае новай дэмакратычнай канстытуцыі что чэхі і славакі ніяк не здолеюць супольна ўжыцца ў адной дзяржаве што не надта хутка мы набліжаемся да дэмакратычнага заходняга свету ягоных інстытуцыяў што не ўмеем мудра азірнуцца назад што занадта павольна прыбіраем рэшткі былога рэжыму ягонай маральнай галечы у роспачы я прагнуў ажыццявіць хоць адну з гэтых мэтаў і выкрашліць яе з календара як вырашаную альбо зліквідаваную праблему. Хай бы праца, якую я выконваў, стоячы на чале дзяржавы, дала нарэшце відавочны, неабвержны, адчувальны, неаспрэчны плён, штосьці закончанае. Я не мог пагадзіцца з думкай, што палітыка не мае канца, як і гісторыя яна працэс, які ніколі не дазваляе сказаць, што нешта было закончанае, выкананае, закрытае. І я з жахам зразумеў, што мая нецярплівасць, як найхутчэй адбудаваць дэмакратыю, мела ў сабе нешта камуністычнае, альбо гаворачы шырэй нешта рацыяналістычнае, штосьці асветніцкае. Я хацеў прыспешаць бег гісторыі, як дзіцё, якое цягне расліну, каб тая хутчэй расла. Я думаю, трэба навучыцца чакаць, так як мы вучымся тварыць. Трэба цярпліва сеять, сістэматычна паліваць зямлю і даць раслінам час, бо гэткая ў іх прырода. Калі палітыкі і грамадзяне навучацца чакаць, у найвышэйшым сэнсе гэтага слова, выказваючы такім чынам пашану да іманентнага ладу свету і яго бяздонных таямніцаў, калі яны зразумеюць што кожная рэч у гэтым свеце патрабуе часу і важна не толькі тое чаго яны чакаюць ад свету але і веда пра тое чаго свет і гісторыя чакаюць ад іх тады чалавецтва не скончыць так кепска як мы часам сабе ўяўляем можа быць гэта самае галоўнае чаму мы так часта згадваем гаула тое, што ён сваім аўтарытэтам разбурае нашую упартасць, зацыкленасць на нечым адным і калі хочаце фанатызм. Свет сапраўды большы за нас. І мы не заўсёды імкнемся разумець яго ці адпавядаць з рухам ягонага натуральнага развіцця. Вось бы ўзяць ды запрасіць гаула да нас, як гэта бывала ў ранейшай гісторыі, на прэзідэнцтва пасля лукашэнкі перасяліць яго прэзідэнта нашай надзеі з нашых дыскусіяў пра лёс і шляхі беларусій у рэальнасць. Мы ж ведаем наколькі ён неабыякавы да нашай краіны і запрашалі ж некалі чэхі нашых князёў. Хіба немагчымасць такога кроку сведчыць пра тое, што свет змяніўся ў лепшы бок. Музыка Найвялікшы парадокс, а ў выніку і поспех гаула ў тым, што ён здолеў праводзіць выразную, а значыць дастаткова цвёрдую палітыку, маючы зусім неадназначны погляд на свет. Не магу не прызнаць, што Гегель, якога попер, цытуючы Шапенгауэра лічыў непісьменным шарлатанам, мабыць, у адным меў рацыю. Рэальнасць дваістая вельмі цяжка вызначыць мяжу паміж эйфарычнай і сапраўднай салідарнасцю і статкавай ментальнасцю пры якой тысячы і мільёны баязлівых і залежных я хаваюцца за мы што аўтаматычна пазбаўляе іх ад усялякай асабістай адказнасці як напрыклад пазнаць момант калі комплекс жывых ідэй ператвараецца ў мёртвую ідэалогію Як зразумець, калі прынцыпы меркаванні і надзеі пачынаюць камянець, ператвараючыся ў непадатную масу тэзаў, догмаў і інтэлектуальных стэрэатыпаў. Дзесяць гадоў таму мне давялося пісаць прадмову да кнігі драматычных твораў, якая называлася пры зачыненых дзвярах пра гаулаву п'есу ў тым зборніку я патасна заўважыў, што незайздросны лёс цудоўных замкаў мастацтва збудаваных на зыбучым пяску палітыкі. Маўляў, мы ўступілі ў эпоху посткамунізму нашай краінай кіруе прафесор Шушкевіч, а неўзабаве можа пачаць кіраваць інтэлектуал пазняк каму тады трэба будуць п'есы што гратэскава распавядаюць пра злобную сістэму з антычалавечымі парадкамі і тотальнай цэнзурай мінула зусім няшмат часу і беларускія газеты сталі часцей друкаваць лекцыі і пасланні гаула перакладаць ягоныя творы Сёння я перачытаў тую п'есу і зразумеў, што наш свет стаў бліжэй да той чэшскай рэальнасці 1968 году. А тое, што мы учора называлі посткамунізмам, яшчэ ніяк не цягне на прыдомак пост. Можа быць, гэта толькі сёння Беларусь падступаецца да рэальнага посткамунізму, знаёмага нам з тэорыі і практыкі гаула які нарэшце пачынае адказваць і на нашы беларускія пытанні першы перакладчык чэшскага драматурга вядомы беларускі палітык і інтэлектуал лявон баршчэўскі таксама не збіраецца развітвацца з вацлавам гаулам калі будзе сацыяльны заказ я б да гаула вярнуўся это адзін з моихіх аўтараў які я б задавальненнем яшчэ перакладаю